bu həyatda bu yoldan başqa nizat yolu yoxdur. Və bu yolda mömin əgər savadsız olarsa, onun imanının ona çox az bir faydası olacaq. Savad olmalıdır ki, bu həyatda nə cür yaşayacağını, həyatını nə cür quracağını biləsən. Bugün mən sizə bu həyatda möminin nə cür ruzu qazanacağı barədə danışacaq. Hamı çalışır, qarına bir tikə çörək qazanır, əldə edir, yeyir, içir, lakin əksəriyyət nə yediyinin, nə içdiyinin, qazandığını hansı yolla qazandığının fərqinə varmır qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, hər bir kəs dörd şey barədə soruşulmayınca dayandığı yerindən tərpənməyəcək. O dörd şeydən ikisi rozunu haradan qazanıb, hara xərcləməsidir. Quran-ı kərimdə Allah subhanət hələ buyurur ki, Allahu ləzi xaləqakum, thumma razaqakum ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ Sizi yaradan, sonra sizə ruzu verən, sonra sizi öldürəcək və nəhayət qiyamət günü dirildəcək məhz Allahdır. Allah. Bu ayədən aydın olur ki, hər bir məxluqun ruzusunu yaradan Allah subhanahu taalədir. 99 adından biri Ər-Rəzzaqdır. Biz ondan ruzu istədikdə bu adla ona müraciət edirik. Yə Ər-Rəzzaq deyə müraciət edirik. Ruzu dilədikdə. Və Allah subhanahu taalə möminlərə halal ruzu qazanmağı, halal ruzudan yeməyi əmr edir buyurur və kulu mimmə razaqallahu razaqakumullahu həlalən tayyibə Allahın sizə ruzu olaraq verdiyi halal nimətlərdən yiyin. Hər bir mömin istəyər ki, yediyi, içdiyi, qeydiyi, ümumiyyətlə qazancı halal olsun. Hər kəs istəyər. Lakin söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, savadsız mömin buna nail olmayacaq. Savadsız mömin gözünü yumub, yumub hardan gəldi ət alacaq. Bir də ayılacaq ki, buna ölü ət satırlarmış. Mal əti adı ilə başqa bir ət satırlarmış. Onda artıq gec olacaq. Savadsız mömin elə fikirləşəcək ki, elədiyi əməlin müqabilində aldığı halaldır, bir də ayılacaq ki, aldığı səndimə sələmdir, rüşvətdir, və s. və s. günahlar nəticəsində qazandığı ruzudur ki, onda da heç bir xeyir, bərəkət olmayacaq. Və bu elə bir mövzudur ki, bu mövzunu hər kəs əzbər bilməlidir. Odur ki, bu yolları sadaladıqca təkrar-təkrar hamınızdan soruşacaqam. Təkrar-təkrar ruzu qazanmağın yollarından biri, ən əsası, ən başlıcası iman, salih əməl və təqvadır. Üçü bir yerdə. Mömin olmaq, yaxşı iş görmək və Allahdan qorxmaq. Birincisi budur. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Fəllezina amanu və amilus-salihati ləhum məğfiratun və rizqun kərim. O kəslər ki, iman gətirmiş və yaxşı işlər görürlər, əməli salihdirlər, onlar üçün bağışlanma və gözəl, xeyirli, bərəkətli, bol ruzu vardır. O ki, qaldı Allahdan qorxmağa, təqvaya, Allah subhanət hələ buyurur, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ Və yarzuqhu min heys lə yəhtəsib. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun üçün bu həyatda yollar açar və təsəvvürünə gəlmədiyi, ağlına gətirmədiyi yerdən onun ruzusunu verir. Və yenə ayələrin birində Allah subhanət hələ buyurur, Mən amilə salihən min zəkərin əv unfə və huvə mu'min fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə və lənəcziyənəhum əcrəhum bi əhsənu mə kənu yəməlun. Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Həm bu dünyada Allah onlara xeyirli, bərəkətli ruzu verəcək, həm də axirətdə onlara cənnəti nəsib edəcək. İkinci yol, ruzu qazanmağın ikinci yolu təvəkküldür. Təvəkkül nə deməkdir? Yalnız Allaha arxain olmaq, yalnız Allaha təvəkkül etmək, yəni insanların əlinə baxmamaq, insanların əlinə göz dikməmək, o insan kimdir ki, sənə ruzu versin? Onun ruzusunu da Allah verir. O özü Allaha möhtacdır. Yalnız Allah təvəkkül etsən, Allah s.ə.v. sənin ruzunu elə bir asanlıqla sənə yetirəcək ki, bir də ayılacaqsan ki, o ruzu sənin evində, sənin əlindədir. Və Peyğəmbər s.a.v. buna gözəl bir məsəl çəkir. Məsələ diqqət edin. Əgər siz Allaha layiqincə təvəkkül etsəniz, Allah subhanahu wa ta'ala quşa ruzu verdiyi kimi sizə də ruzu verər. Belə ki, quş səhər-səhər yuvasından qarnı ac uçub gedir, axşam isə yuvasına tox qayıdır. Siz heç görmüsünüz, quş yuvasında özü üçün ərzaq ehtiyatı saxlasın. Hər gün ruzu dalınca gedir, ac yedir, tox qayıdır qışda, qarlı günlərdə təsəvvür edin, hər tərəf ağabbaq, quş nə bilir ki, haranı eşsə oradan onun ruzusu çıxacaq. Onu öyrədən, ona yol göstərən, onun ruzusu verən kimdirsə, siz də ona layiqincə təvəkkül etsəniz, o quşa ruzu verdiyi kimi sizə də ruzu verəcək. Üçüncüsü, üçüncü yol səbir. Səbir. Quran-ı Kerimdə Allah Subhanahu taala deyir: "İnnema yuvaffas-sabiruna ecrahum bighayri hisab." Yalnız səbr edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir. Yəni, ruzuları bol-bol, hesabsız veriləcəkdir. Yalnız səbr edənlərə. O insanlar ki, səbr etmir, tez bir zamanda dünyanı qazanmaq istəyir, O lənətlənmiş dünya heç kəsə nəsib olmayıb, ona da nəsib olmur. Öləndə o dünyanı burada qoyur, gedir. Ahirətdə də heç bir pay olmur. O kəslər ki, səbr edir. İstər Allaha itaətdə, istər Allahın haram buyruqlarından çəkinməkdə, istərsə də Allahın göndərdiyi müsibətlərə səbr etməkdə. Allah onların ruzusunu artıqlaması ilə verir. Dördüncüsü, Allaha dua etməkdir. Dua. Bilirsiniz, dua qədəri dəyişdirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədistə buyurur ki, Lə yaruddul qadərə illə dua. Duanı an, qədəri ancaq dua dəyişdirir. Və sizə bu qəribə gəlməsin ki, qədər dəyişə bilər. Qədər də Allahın əlindədir. İstədiyi vaxt bəndəsinin qədərini dəyişdirə bilər. Dua nəticəsində. Lakin hər kəs özünə sual versin. Ona dua eləmək müvəffəq olurmu? Artıq bu gününüz başa çatdı, gün batdı. Məğrib namazını da qıldıq, tamamladıq. Özünüz özünüzə sual verin. Bu gün ərzində neçə dəfə Allaha dua eləmişsiniz? O sizə müvəffəq olubmu? Olubsa, xoş sizin halınıza. Olmayıbsa, nəfsinizi tərbiyə edin. Buna öyrəşdirin. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh kimi sahabə görün nə deyir? Deyir, mənim üçün duamın qəbul olub-olunmayacağı və yaxud nə cür qəbul olunacağı əhəmiyyət kəsb eləmir. Məni sevindirən odur ki, Allah subhanətə alə mənə dua eləməyə müvəffəq edir. Bu da hər kəsə nəsib olmur. Allahdan da istəyim budur ki, Allah subhanətə alə bizlərə də ömrümüzün axırına kimi ancaq ona yalvarmağı müvəffəq eləsin. Amin. Və Allah subhanətə alə özü bizə Quran-ı Kerim ayələri vasitəsilə neçə-neçə dualar öyrədib. O dualardan ki, möminlərin əksəriyyəti qafildir. Və o dualardan biri ruziyə aiddir. وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Allaha müraciət edirsən ki, ey Rəbbimiz, bizə ruzu ver. Sən ruzu verənlərin ən xeyirlisisən. Səmimi qəlbdən bu duanı elə. Nə olar, bir dəfə gecə namazına qalq. Əgər hər gün qalxırsansa, çox gözəl. Qalxmırsansa, heç olmasa bircə dəfə gecə namazına qalx. Səhərə qədər bu ayəni təkrar-təkrar oxu namazda, Fatihədən sonra bir ayəni təkrar-təkrar, nə qədər çox oxusan, bir o qədər sənin yəqinliyin artacaq Allaha. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Ondan sonra nəticəsinə bax. Gör nəticəsi necə olacaq. Sənin ruzun haralardan və nə cür gələcək. Deməli, birincisi nə oldu? Salih əməl, təqva. İkincisi, Üçüncüsü, dördüncüsü, əhsən. Beşincisi, yalnız Allaha möhtac olmaqdır. Qəlblə, bütün vücudunla yalnız və yalnız Allaha möhtac olmalısan. Allahın 99 adından biridir. Əs-Samət. Yəni, Allah heç kəsə möhtac deyil. Hər kəs və hər şey Allaha möhtacdır. Bir kölə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhının yanına gəlir. Deyir, mən azad olmağım üçün müəyyən qədər pulum çatmır. Ağama borcluyam. Mənə kömək edə bilərsən, o borcu ödəyim, azadlığa çıxım. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, mənim sənə kömək eləməyə imkanım yoxdur. Lakin gəl mən sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənə öyrətdiyi kəlmələri öyrədim. Və əgər sən bu kəlmələrlə Allahdan kömək diləsən, borcun dağ boyda olsa belə, Allah onu ödəməyə sənə kömək edər. Və duanı öyrədir, deyir, de. Allahumma kfini bihəlalikə an haramikə və əğnini bifadlikə ammən sivakə. Allahım, halal ruzun sayəsində məni haramlardan uzaq et və öz lütfün sayəsində məni başqalarına möhtac etmə. Əgər sən səmimi qəlbdən bu cür dua eləsən, vallahi ki, Allah subhanət hələ sənin borcunu ödəməyə kömək edər. Lakin hərdən görürük ki, bəzi müsəlmanlar borc alır. Nəinki borcunu, nəinki borcunu qaytarmaq, başqa var dövləti də, hətta özü də məhv olur. Borcu heç qaytarmağa imkanı olmur. Özü də məhv olur. Bu ya onun imanının çoxluğundan, onun başına gələn imtihandır. Qoy səbir eləsin. Allah s.ə.v ona mütləq yollar açacaq. Sahabələrə imtihan gəlmədikdə oturub uşaq kimi ağlayardılar. Ağlayardılar ki, bəlkə biz çox günah edirik, Allah bizdən üst çevirir, bizi imtihana çəkmir. İmtihan olunduqda başlarına müsibət gəldikdə isə sevinirdilər. Sevinirdilər ki, Allah onları sevir, tez-tez yada salır. Sevinirdilər ki, onlar peyğəmbərlərə oxşayırlar deyə Oxşadıqca imanları artdıqca imtihanları da artır. Sevinirdilər ki, bu müsibətlərə səbr etmək onların savablarının artması üçün bir vasitədir. Sevinirdilər ki, onların günahlarının təmizlənməsi üçün həmin bu imtihan kəffarədir. Və sevinirdilər ki, bu imtihandan sonra Allah onlar üçün yollar açacaq. Açdı da böyük imperiyaları fəth etdilər, Qüdsü azad etdilər və digər nailiyyətlər əldə etdilər. Lakin sonraki müsəlmanlar, o bədbəx müsəlmanlar ki, biri o birisindən borc aldıqda artıq niyyətində qaytarmamaq olardı. Allah subhanətə alə onları məhv elədi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə, Səhil Buxarədə də hədis, buyurur ki, insanların malını qaytarmamaq niyyəti ilə götürən kimsəni Allah subhanətələ məhv edər. Qaytarmamaq niyyəti ilə götürən kimsəni Allah subhanətələ məhv edər. Altıncı yol halal ruzu qazanmağın yolu Allaha şükür etməkdir. Allah sənə halal ruzu verib, lakin hər dəfə şükür etdikcə vallahi ki, Allah subhanətələ onu artıracaq onun xeyri, bərəkəti, hətta kəmiyyəti belə artacaq. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və iz təəzzənə rabbukum la in şəkertum la azidannakum və la in kəfərtum inna azabi leşədid." Rəbbiniz xəbər verir, buyurur ki: "Əgər şükr etsəniz, sizə olan lütfümi, nemətlərimi, ruzumu artıraram. Yox, əgər küfr etsəniz, bilin ki, əzabım şiddətlidir. Nankör olsanız, giləylənsəniz ki, niyə azdır, niyə belədir, niyə elədir, Allah məhv edəcək sizi. Nankör olmamaq üçün də Peyğəmbər s.ə.v bizə elə bir gözəl qayda öyrədib ki, ona əməl etsək, ömrü boyu deyəcəyik ki, hər şey əladır, şükür, şükür, şükür Allaha. Hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, özünüzdən yuxarı səviyyədə olanlara yox, aşağı səviyyədə olanlara baxın ki, Allahın sizə verdiyi nimətlərə şükür edəsiniz. Və ən çox əziyyətə qatlaşan kim olub? Peyğəmbərlər. Başına bir müsibət gəldikdə, sıxıntı içində olduqda Peyğəmbərin həyatına bax, bir dəfə götür onu oxu, vallahi ki, təsəlli tapacaqsan vallahi ki, təsəlli tapacaqsan. Buğda çörəyini, boyaq çörəyi əksəriyyət bəyənmir. Peyğəmbər s.ə.v isə heç elə bir çörək görməyib. Ruziyə şükür eləmək üçün özündən aşağı səviyyədə olanlara baxmalısan. Yedincisi, Allahdan bağışlanma diləmək və ona tövbə etməkdir. Allahdan bağışlanma diləmək və ona tövbə etmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gün ərzində neçə dəfə əstəxfirullah və atubu ilə deyərdi? 70 bir rəvayətdə də 100. Rasulullah s.ə.v-in günahı var idi. Məhsum idi. Allah s.ə.v onun günahlarını bağışlamışdı. Peyğəmbər s.ə.v bu duanı, bu zikirləri ümmətə öyrədirdi Öyrədirdi ki, həm özlərinin günahlarına görə Allahdan bağışlanma deyəsinlər. Daim pak olsunlar, tövbəli olsunlar və həm də ruzularının xeyir bərəkəti artsın. Diqqət edin. Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə nə deyir? وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُوا لَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا Rəbbinizdən bağışlanma diləyin, Sonra da ona tövbə edin ki, o sizə müəyyən olunmuş vaxta dək, yəni ölənə dək, əzəlini satana dək, gözəl gün güzaran nəsib eləsən. Allahdan bağışlanma diləmək, tövbə etmək, təsəvvür edin, ruzunu artırır. Səkkizincisi, qohumlarla əlaqə saxlamaqdır qohumluq əlaqəsini qırmaq olmaz. Yoxsa başınıza böyük müsibətlər gələr. Yalnız istisnadır o haldır ki, sən qohumla əlaqə saxlamağa çalışırsan, o səndən qaçır, o səni evindən qovur, səninlə əlaqə saxlamaq istəmir. O halda artıq əlaqəni ondan kəsirsən. Buxarinin rahiməhullahın səhiyində rəvayət edilmiş hədisdə Peyğəmbər s.ə.v demişdir qoy rozusunun artmasını və ömrünün uzanmasını istəyən kəs qohumları ilə əlaqə saxlasın. Diqqət edirsinizmi? Rozunun artmasını istəyirsənsə, qohumlarla əlaqə saxla. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əşariləri misal çəkir. Yəmən qəbiləsindən olan möminlər. Bir qəbilədir, qohum əqrabadır, əksəriyyət. Görün nə deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir, əşarilərin ərzaq qıtlığı olduqda, yemək içməyi azaldıqda, hamısı bir yerə toplaşar, kimin nəyi varsa bir yerə yığar, sonra eyni qabla hamıya eyni miqdarda o ərzaqı bölüşdürərdilər. Həmin ərzaq əgər ayrı-ayrılıqda onlara bir ay bəs edərdisə, Belə bölgüdən sonra, o mehribançılıqdan sonra o ərzaq onlara 6-7 ay bəs edərdi. Uzun müddət bəs edərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əşarilərin elədiyi bu işi, bu gözəl əməli döyüşlərin birində tətbiq edir. Sahabələr gəlib deyəndə ki, ya Rasulullah, ərzaqımız azalıb, əmr edir hamıya özündə olan xurmaları gətirib bir yerə yığsın, Xurmalar bir yerə yığıldıqdan sonra eyni qabla hamıya eyni dərəcədə xurmaları bölür və mənzil başına gedib çatana qədər bu ərzaq onlara bəs edir. İndi təsəvvür edin, hansısa bir xalq bu cürnə, bu sistemlə Peyğəmbər s.ə.v-in öyrətdiyi bu sünnəyə əməl etsə, onların ruzusu xeyir, bərəkətli olar olmaz? Əlbəttə ki, olar. Mehribançılıq, əsas amillərdən biridir ki, ruzunun artmasına səbəbdir. Demək, birinci nə oldu? İkinci nə oldu? Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yeddinci, səkkizinci, yaxşılaşdırmaq. Doqquzuncu, Allahın sizə verdiyi ruzudan Allah yolunda kasıblara xərcləmək. Bəziləri Allahın vacib buyurduğu zəkatı can çəkə-çəkə verir. Gözü onda qalır. Sanki vermək istəmir. Bəziləri ümumiyyətlə vermir. Bəziləri verəndən sonra başa qalxır. Bütün bu adamlar bilsəydilər ki, zəkatı verməməyin günahı nə dərəcədədir? Onun nə gözləyir cəhənnəmdə? Zəkatın vaxtı çatan kimi onu çıxarıb paylayardılar kəsimə. Allah s.ə.v buyurur ki, o kəslər ki, qızıl gümüş yığır, onun zəkatını vermir. Qiyamət günü yığdıqları əridiləcək onların belinə, böyrünə və alnına damğa vurulacaq. Bu cəhənnəmdə olan əzabdır. Dünyada olan bəlası nədir? Alimlərin bir qismi zəkatı bir sürü qoyunun arasında olan bir xəstə qoyuna bənzədir. Ya o xəstə qoyunu oradan çıxaracaqsan, qoyunların sağlam qalacaq və bala verəcək, artacaq, ya da o xəstə qoyunu onların arasında saxlayacaqsan, hamısını xəstələndirib məhv eləyəcək. Ya zəkatı çıxaracaqsan, malını təmizləyəcəksən və malının ruzusu, bərəkəti artacaq, ya da onu orada saxlayacaqsan, məhv olacaqsan. Özün bil. Həmsinin, əgər bu adamlar bilsəydilər ki, sahabələr zəkat verənə, ancaq zəkat verənə pis baxırdılar. Alçaq gözlə baxırdılar. O dərhal zəkatını verər, dalıcan da il boyu kasıblara əl tutar, sədəqə verər. Sahabələr ancaq zəkat verənə pis baxırdılar ki, bu adam ildə bir dəfə kasıba kömək edir. Bütün il boyu kasıblara kömək eləmək lazımdır. Və 7 sinif insandan biridir ki, bu sədəqə verən qiyamət günü Rəbbinin kölgəsi altında olacaq. Və neçə-neçə hədislər var zəkat və sədəqə ilə bağlı. Onları bilsələr, insanlar o əməli etməyə tələsəcəklər. Lakin ruzunun axması kifayətdir ki, Allah s.ə. Quran-ı kərimdə dediyi bu ayə kifayətdir ki, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Nə xərcləsəniz, Allah onun əvəzini verər. O, ruzu verənlərin ən yaxşısıdır, ən xeyirlisidir. əvəzini verər nə deməkdir? Bax, insan insana hərdən fikirləşir ki, nəsə eləsin və ümid edir ki, nə vaxtsa o da ona yaxşılıq edər. Məsələn, toyuna gəlir, müəyyən məbləğ pul salır, o da qeyd edir ki, bu qədər pul saldı. O da onun toyuna gedəndə eynisini yaparır salır. Əvəz-əvəz, ortada da heç nə yoxdur. Bu adam ona bir gün, bu gün yaxşılıq edir nəsə, sabah fikirləşir ki, o da mənə nəsə əvəzini eləyər. Yaxşı, iki dəfə, üç dəfə artığını elədi. Sonra, ən gözəl əvəz verən kimdir? Allah subhanətə alə. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə nə deyir? Məsəlüllədinə yunfiqunə əmvaləhum fi səbililləhi kəməfəli həbbətin əmbətət səbə sənəbilə fi kulli summulətin miətü həbbə Vallahu yudaifu limən yəşə Vallahu vasiun alim. Ayə diqqətlə qulaq asın mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddi sümbül verən bir toxumun məsəlinə bənziyir. Bir toxum, bir əməl edirsən, yeddi sümbül çıxır o toxumdan, o əməldən. Və o sümbüllərin hər birisində 100 ədəd dən vardır. Demək nə qədər oldu? 700. Birə 700 əvəzini verir. Ən azıdır bu. Ən azı. Çünki ayənin ardı gəlir. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. 700-dən də artıq istədiyinə artırır. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Osman ibn Affan radiyallahu anh tanıyırsınız? Elhamdülillah. Bütün dünya onu tanır. Mələklərin utandığı, Peyğəmbər s.ə.v-in iki qızının verdiyi Hətta deyir, üçüncüsü olsaydı, üçüncüsünü də verərdim. Üçüncü xəlifə, cənnətlə müjdələnmiş bir kimsə, radiyallahu anh, Mədinədə qıtlıq olduğu bir zaman, səhv eləmirəmsə, Abu Bakr radiyallahu anh xilafəti dövründə baş verir. Bu hadisə, Osman radiyallahu anh karvanı gəlir. Və bazarda da qıtlıqdır, mal kasatlığıdır, tacirlər yığışır, gəlir onun yanına ki, ondan malı münasib qiymətə alıb, bazara çıxarıb, münasib qiymətə satıb, qazanc əldə eləsinlər. Gəlirlər bir mala, bir manat qiyməti varsa, 5 manat. Yəni, birə 5 təklif edirlər, deyir, yox, az verirsiniz. Satmıram. Birə 10, yox, yenə az verirsiniz. Çəkilirlər kənara, qərara gəlirlər ki, ən çox, ən çox verə bilərlər birə 15. Təklif edirlər, yenə razılaşmır. Axırda bunların səbri tükənir, bundan artıq kimsənə daha gözəl təklif edə bilər. Bir mən artıq birə 100 verənə onu satmışam. <laughs> Hələ karvan gəlib çatmamış, niyyət edir ki, onu hamısını ehtiyacı olan kasıblara paylasın. <clears throat> Abu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v demişdir, qüdrətli və əzəmətli Allah buyurur, Bu nə cür hədisdir? Qüdsü hədisdir. Qüdsü. Allah s.ə.v. özü buyurur. Malından mənim yolumda xərclə, mən də sənə xərcləyəcəyəm. Allah s.ə.v. vəd verirsə, vədinə heç və xilaf çıxan deyil. Malından onun yolunda xərcləyənlərin vallahi ki, Allah s.ə.v. əvəzini verir. Xəsislik edənin malını isə gec tez Allah-ı tələf edir. Hər səhər nə baş verdiyini dünyada bəlkə də 99% insanlar heç xəbərsiz qafildir, bilmirlər nə baş verdiyini. Lakin savadı olan, bayaq dediyim kimi, savadı olan mömin bilir ki, hər səhər nə baş verir. Hər səhər, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, hər səhər yer üzünə iki mələk inir. Allahın əmri ilə hər səhər iki mələk inir. Onlardan biri dua edib deyir, Allahım, malını sənin yolunda xərcləyən hər kəsə etdiyi yaxşılığın əvəzini ver. O biri mələk isə dua edib deyir, Allahım, xəssisli edən hər kəsi tələf et, məhv et. Bunu bilən adam malından kasıba verməyə xəssisli edər, özü bilə-bilə özünü məhv edər, əlbəttə ki, yox. Onuncusu həc və ümrə ziyarətidir. Tirmizinin Rahiməhullahın sünən əsərində rəvayət edilmiş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Həc və ümrə ziyarətlərini ardıcı yerinə yetirin. Belə ki, od dəmirin pasını təmizlədiyi kimi həc və ümrə ziyarətləri də kasıblığı aradan qaldırır və günahları təmizləyir. Həcci qəbul olan kimsə, həcc və ümrə ziyarəti qəbul olan kimsə, vallahi gözü yaxşı bilir ki, qaydandan sonra onun ruzusu nə cür artır və nə cür xeyirli, bərəkətli olur. Vallahi ki, onu müşahidə edir, görür. Bu da səbəblərdən biridir, ruzunun artması üçün. İmkan olduqca həc və, həc və ümrə ziyarətini etmək rozunun axması və günahların silinməsi üçün böyük amillərdəndir. 11-incisi olmayanlara Allah nəsib eləsin evlənməkdir. Subaylara Allah subhanət hələ evliliyi nəsib eləsin və öz lütfi ilə onları varlı, dövlətli etsin. Necə ki, Quran-ı kərimdə vəd edir Allah subhanələ. Deyir, aranızdakı subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməli salih kölə və kənizlərinizi evləndirin. Əgər onlar kasıbdırlarsa, Allah öz lütfi ilə onları varlı edər. Allah hər bir şey əhat edəndir, biləndir. Görürsünüz, evlənmək ruzunun artmasına səbəbdir. Evləndikdən sonra sonraki mərhələ gəlir. Övladın olması. Dünyanın hər yerində hər yerində boşboğazlar mən deyərdim ki, ağıldan kəm olanlar insanlar arasında təbliğat aparır və bunu son müasir dövrün dəbini, dəbi, dəbi hesab edir. Müasirliyi hesab edir ki, gərək qadının iki övladı olsun. İki övlad ona yetər. Bəziləri biri ilə kifayətlənir, bəziləri də ümumiyyətlə övlad istəmir. Evində balıq, quş, pişik və s. saxlayır. Təsəvvür edin, ən çox əgər iki övladı varsa, valideyn öləndən sonra onun yerini bu övladlar tutur, elə deyil. Əgər o övladlardan biri uşaq ikən, zaman ikən ölərsə, Deməli, iki valideynin yerini bir ovlad tutur. Az bir müddətdən sonra həmin xalq məhv olur. Demək, ən azı xalqın artması üçün, ümmətin artması üçün üç övlad və ondan da artıq olmalı. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ərini çox sevən və ondan dünyaya çox uşaq gətirən qadınlarla evlənin. Sizin sayənizdə mən ümməti ən çox Peyğəmbər olan kimsə olacaq. Ümməti ən çox olan Peyğəmbər Məhəmməd s.ə.v olacaq. Ümmətinin sayı birisi nə qədər olacaq qiyamət günü? Cənnətdə 120 cərgə olacaq. Cərgənin də ucu bucağı Allah bilir hara gedib çıxacaq. Və ondan 80-i Məhəmməd s.ə.v-in ümməti olacaq. Bu ümmətin sayını da müsəlmanlar artırır. O müsəlmanlar ki, fikirləşir, Övladı nə ilə saxlayacam? Nə ilə yedirdəcəm? Necə böyüdəcəm? Qoy onların alına. Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə deyir ki, sizin də, onların da ruzusunu verən bizik. Babalarınızdan soruşun, o insanlar ki, müharibə dövrünü yaşayır. Müharibə dövründə uşaq olub. Soruşun, ailədə neçə bacı-qardaş olublar. Ən az kimsə desə 5 deyəcək. 5. 6, 7, 8, 10, 12 deyənlər olacaq. Müharibə şəra şəraitində bunları kim böyüdüb? Çoxsunun da atası gedib müharibəyə qayıtmayıb. Tək ana həmin övladları nə ilə böyüdüb, onu bir Allah verir. Hamısı da böyüyüb. Demək, ruzu verən Allahdır. Allah. 12-cisi hicrət etməkdir. Bu da ancaq o yerlərə aiddir ki, o yerlərdə müsəlmana ibadət etməyə icazə verilmir. Allah deməyə icazə verilmir. Tək Allaha inanmağa icazə verilmir. Yəni, məcbur edirlər səni ki, kafir olasan, müşrik olasan, o halda həmin diyarı tərk edirsən və hətta hətta o diyarda bütün varidatını qoyub çıxıb getsən belə hicrət etdiyin yerdə Allah Allah Subhanahu taala sənə o qədər bol-bol ruzu verəcək ki, ondan da xeyirli, bərəkətli olacaq. Kimi misal çəkə bilərik? Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh hər bir şeyini Məkkədə qoyub gəlir Mədinəyə. Mədinədəki, Mədinə sakinlərindən, onunla qardaş olanlardan bir, birisi sahabə, bir gəl evimin birini sənə verim, var dövlətimin yarısını sənə verim, nə istirsən sənə verim, deyir, yox, mənə bir dənə bazarın yerini göstər, bazarın yolunu. Bazarıqlı adam olur, gedir bazara, az bir müddətdə yaxşı qazanc əldə edir, sonra evlənir və var dövləti getdikcə artır. Ən varlı sahabələrdən birinə sevilir. Allah s.ə.v. Quran-ı kərimdə buyurur, Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə və yaxud ölənlərə Allah hökmən gözəl ruzu verəcəkdir. İstər bu dünyada, istər axirətdə. <clears throat> Həqiqətən Allah ruzu verənlərin ən yaxşısıdır. 13-cüsü, dünyaya könül bağlamamaq. Buna xüsusilə diqqət verin, qardaşlar. Çünki əksər müsəlmanları hal-hazırki dövrdə haq yoldan uzaqlaşdıran, bəzilərinə də ümumiyyətlə məhv edən, zəlalətə salan, dindən döndərən məhz dünyaya qəlblərini bağlamaqdır. Dünyadan istifadə etmək olar. Geniş enil evin olsun, rahat miniyin olsun, gözəl həyat yoldaşın, gözəl qonşun, yeməyin, içməyin, geyimin, Lakin qəlb ona bağlanmamalıdır. Qəlb ona bağlanmamalıdır. Onu Allahdan, Peyğəmbərindən, Allahın vəd etdiyi cənnətdən üstün tutmamalısan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, kimin bu həyatda məqsədi, məramı, ahirəti qazanmaq olarsa, Allah onun varını qəlbinə yerləşdirər. Bu adam hər şeylə razı olur, hər şeyə şükr edər və özü də hiss etmədən onun işlərini yoluna qoyar. Dünya malı da ram edilmiş halda, zəlil halda, özü onun dalınca gedər, gəlib onu tapar. Kimin də məqsədi ancaq dünya qazanmaq olarsa, tamahkar, həris, qəlbini onu bağlayarsa, Allah s.ə.q. kasıblığını gətirib iki gözü arasına qoyar. Nə qədər var dövləti artsa yenə doymaz. Gözü doymaz. Uhud dağı boyda qızılı olsa yenə istəyər. Yenə olsa yenə istəyər. Ta qəbrə qoy qoyulana dək. Qəbirdəki torpaq onun gözünü doydurar. Və Allah onun işlərini dolaşığa salar. Necə ki, tarix boyu bəzi müsəlman patişahlarının işlərini dolaşığa salıb, məhv edib. Sonda dünya malından ona ancaq və ancaq qədərinə yazılanı satar. Görürsünüz, dünya malına qəlbi bağlamağın heç bir faydası yoxdur. Və kim qəlbini dünya malına bağlayarsa, Allah ondan üst çevirir. Yetənci oldu? 13. 14-ə keçirik. 14-ü də deyin, sonra bir daha təkrar edək. Ya təkrar edək, sonra devam edək. Birinci nə oldu? İkinci nə oldu? Üçüncü ne oldu? Dördüncü? Beşinci? Altıncı? Altıncı. Yeddinci. Səkkizinci. Doqquzuncu. Onuncu. On bir. On iki. Oxuyursan orada, ha? Deyirəm, necə hamısına yaxşı cavab verirsən. 12-ci nə oldu? 12 izzət. 13. 14. Hələ deməmişəm. 14-cü Dünya işlərini ruzu qazanmağı gündüzün birinci saatın, birinci vaxtına, yəni birinci yarısına salmaq sübh namazından sonra işlərini gör. Zöhrədək. Əsas işlərini o vaxtasan. O vaxt bərəkətli vaxtdır. Vallahi ki, bərəkətli vaxtdır. Çünki Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və sələm dua edir. Deyir, Allahümmə bərik li ümməti fi bukurihə. Allahım, ümmətimin gündüzünün əvvəlində gördüyü işlərinə bərəkət ver. İbn-i Qeym Rəhməhullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür dua edir ümməti üçün. Çünki həmin vaxt Allahın bəndələrinə verdiyi ruzu bəndələr arasında paylaşdırılır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm harasa bir nümayəndə və ya ordu göndərdikdə həmişə onu gündüzün əvvəlində göndərərdi. İbn Abbas radiyallahu anhədən rəvayət edilir, bir gün görür ki, oğlu sübh namazından sonra yatıb, yaxınlaşır onu oyadır, deyir, qalx, ruzunun paylaşdırıldığı vaxt yatırsan, sübh namazından zöhrədək. Öz təcrübəmdən sizə deyə bilərəm. O kitablarımı ki, sübh namazından zöhrədək tərcümə etmişəm, az bir zaman ərzində onu ərsəyə gətirmişəm tamamlamışam. O işlərimi ki, başqa dünya işlərimi, sübh namazından zöhr namazına qədər salıb, tərcüməni axşama salmışam, o tərcümə uzanıb. İbn-i Qeym, rahiməhullah, Zadül Məhəd əsərində deyir ki, gündüz vaxtı yatmaq üç qismə bölünür. Biri əxlaqdandır, ikincisi ziyana uğramaqdır, Üçüncüsü isə axmaqlıqdır. Əxlaq Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yatdığı vaxt yatmaqdır. Ona qaylülə deyilir. Zöhrə yaxın bir saat, saat yarım, iki saat dincəlmək və ya zöhrdən bir az sonra dincəlmək. İkincisi, ziyana uğramaq bayaq dediyim vaxtı. Sübhdən sonra yatırsan və ziyana uğrayırsan, bərəkətli vaxtı itirirsən. Üçüncüsü, əsrdən sonra, məğribədək bu arada olan vaxtda yatmaq. Sələflər, İbn-i Qeym Rəhməllah deyir ki, sələflər deyərdilər, kim əsrdən sonra yatsa, oyananda dəli olarsa, həqiqi mənədə, məcnun, dəli olarsa, özündən başqa heç kəsi qınamasın. Dəli olmaq ehtimalı var. 15-cisi, müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəmək. Bayaqkından fərqlidir. Bayaqki barından, ruzundan ona da xərcləməkdir. Bu isə ona mənəvi kömək, dayaq olmaq deməkdir. Nəsiyyət vermək deməkdir. Ev işlərində və digər işlərdə kömək eləmək deməkdir. <coughs> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah da onun ehtiyacını ödəyər. Nə qədər ki, mömin qardaşının köməyində duracaqsan, Allah da sənə kömək olacaq. 16-cısı çalışmaq, ələl xüsusda faydalı işlərlə məşğul olmaqdır. Yəni, kimsə desə ki, mən evdə oturacaqam, ruzum göydən, özü mənim yanıma gələcək, bu cəfəngiyyət olacaq və Allah barəsində pis zənn olacaq. Çünki Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə deyir, Huvallezi cəalə ləkumul ardı zəlulən fəmşu fi mənəkibihə Və kulu min rizqihi və ileyhin nüşur. Yeri sizin ixtiyarınıza verən Allahdır. Onun hər tərəfində gəzin. Diqqət edin, demir evdə oturun. Yer kürəsinin hər yerini gəzib dolaşın və Allahın ruzusundan yeyin. Qayıdış da Allahadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hədistə sahabəyə nəsiyyət edərkən deyir, İhris alə mə yənfəvkən Və istəyin billah. Sənə fayda verəcək işlərlə məşğul ol və Allahdan kömək dilə. Mən o kimsələri başa düşə bilmirəm ki, onlar vaxtını keçirməyə çalışır. Tələm-tələsi axşama çıxmağa çalışır. Bütün günü nərdə atır, hamin oynayır, siqaret çəkir, çay içir və s. işlərlə məşğul olur. Bir də ayılır ki, ölüm yatağındadır, ölüm onu yaxalayıb, ömrünü bihudə işlərə sərf edir. Özündən sonra bir xeyirli əməl qoyub getmir. Əgər özünüzdən sonra xeyirli bir övlad qoyub getsəniz, yaxşı işlər qoyub getsəniz, qiyamətə qədər Allah s.ə.v. onun savabını sizə verəcək. Yəni, qiyamət günü onun əvəzini tükənməz neymətlərlə mükafatlandıracaqsın. Və nəhayət 17-cisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat oxumaqdır. Salavatın mənası bilirsiniz nədir? Allahdan xeyir, dua, xeyir, bərəkət, əmin əmanlıq istəyirsən Rasulullah s.ə.v. Və Peyğəmbər s.ə.v hədislərin birində nə deyib? Kim mənim üçün bir dəfə salavat gətirsə, Allah onun əvəzini nə qədər verər? 10 dəfə. Xeyir, bərəkət görürsünüz, necə artır? Bir dəfə salavat gətirməklə. Və sahabə Ubey ibn Kəb radiyallahu anh biləndə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirmək insana xeyir, bərəkət gətirir. Gəlir onun yanına, deyir, ya Rasulullah, <coughs> mən sənə çoxlu salavat demək istəyirəm. Gündəlik olaraq. Nə qədər sənin üçün salavat oxuya bilərəm? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, nə qədər istəsən? Ubey İbn-i Kəyab radiyallahu deyir ki, dualarımın dörddə bir qismini sənin üçün salavat oxuyacaqam. Sallallahu aleyhi və sələm deyəcəyəm. Dörddə bir qismini. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, nə qədər istəsən oxuya bilərsən artırsan, sənin üçün daha xeyirli olar. Ubey radiyallahu anh deyir ki, yarasını Rasulullah s.a.v. deyir ki, çox gözəl. Bu da sənin üçün xeyirlidir, lakin artırsan daha xeyirli olacaq. Deyir, ya Rasulullah, üçdə ikisini. Üçdə ikisini. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, bu sənin üçün xeyirli olacaq. Artırsan isə daha xeyirli olar. Və onda o Bey İbn-i Qəyab radiyallahu anh deyir ki, hamısını, hamısını Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm də onu müjdəliyir, deyir. Elə isə dünya və axirət ehtiyacların ödənəcək, üstəlik günahların bağışlanacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə salavat gətirməyin nəticəsinə baxın. Ruzu artır. Sallallahu aleyhi və sələm dediksə, Təkrar edək bir daha bu 17 ruzu qazanmağın yollarını, sonra da Allahdan dua edib yalvaraq ki, bizə verdiyi ruzunu xeyirli, bərəkətli etsin. Birincisi nə oldu? Ən asanı budur, hamın yadında qalın. Dəftərlərinizi, kitablarınızı xayiş edirəm, bağlayın. Elmə xəyanət eləməyin. Əzbər bilirsinizsə deyin, bilmirsinizsə bu eyib deyil. Əzbərləyərsiniz. Birincisi oldu iman, əməli salih və təqva. İkincisi təvəkkül. Üçüncüsü səbir. Dördüncüsü dördüncüsü beşincisi Allaha möhtac olun. Altıncısı şükür. Yedincisi səkkizincisi dokuzuncusu Allahın verdiyi ruzudan. Onuncusu, on birincisi, o yaddan çıxmır. Evlənmək yaddan çıxmır. On birinci. Bura yeni deyil, qardaş. 12-cisi Həcc və ömrə 10-cu oldu. 12-ci əhsən. Hicrə. 13-cü Dünya könül bağlamaq. Əhsən. 14-cü Müsəlman qardaşları yardım. Yox, yox. Müsəlman qardaşlarına. Müsəlman qardaşlarına. Qonlarla qarşı kəsmək. 14-cü heç kəsin yadına düşməyəcək. Heç kəsin yadına düşməyəcək. Peyğəmbər sənə salavat çatmayacaq. Əhsən. Səhər, birinci yarısı. Gündüzün ruzu qazanmaq. 15-ci. 16-cı. 16-cı faydalı iş. Əhsən, evdə oturmamaq, çıxıb qoruzunun dalınca getmək. 17-ci Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanətə alə sizə bu ruzu qazanmağın yollarını yadda salma, saxlamağı, unutmamağı, ölənə qədər buna riayət etməyi və halal ruzu qazanmağı nəsib eləsin. Amin. Həmçinin yer üzündə nə qədər müsəlmanlar varsa, hamısına halal, bol-bol ruzu, nemət bəxş eləsin. Amin. Bu yerlərdə ki, qardaş bazılarımız əziyyət çəkir. Qardaşlar, onlara heç olmasa indi yadınıza salacaqam, indi onlar üçün dua edin. Və hər yadınıza düşdüksə, səzdələrdə, gecə namazlarında o qardaş bazılarımız üçün, onlar ki, əziyyət çəkir, onlar üçün dua edin ki, Allah onlara ruzu versin, acından ölməsinlər. Amin iki misal çəkəcəm sizə. Bu misallar yadınıza düşdükcə onlara dua eləmək də yada düşəcək. Türkiyənin telekanallarından birində göstərirlər. Bir türk gedib Afrikanın cəngərliklərindən birində bir müsəlman qəbiləsi tapıb. Tayfadır. Hamısı müsəlmandır. Bu müsəlmanlar o qədər kasıbdırlar ki, 40 nəfərə bir Qurani kərim kitab. Ancaq 90 faizi hafizdir. O qədər adamın bir lövhəsi var, yazmağa da kömürdür. Yazırlar ayəni, hamı əzbərləyir, sonra pozur, yenə yazır, pozur. Amma hamısına Allah s.ə. öz kitabını, ayələrini yadda, salmağa, yadda saxlamağa nəsib edir. Qazandıqları da oradan-buradan nə tapsalar onu yeyirlər ki, azından ölməsinlər. Əyinlərində də ancaq fitə həmin tayfanın yaxınlığında xristiyanlar gəlib balaca bir kilsə tikib. O kilsəyə üzvü olan hər kəsə vəd ediblər ki, yaxşı yemək içmək, yaxşı pul verəcəklər. Lakin bir-iki dələduz avaradan başqa heç kəs gedib ora üzv olmayıb. Heç kəs. Və həmin adam, o türk müsahibə alır onlardan birindən, Sizdə az yaşlıcının birisindən müsahibə alır ki, ehtiyacınız var. Ehtiyac olduğu təqdirdə Allah subhanət hələ donuz ətini yeməyə də icazə verir ki, azından ölməyəsən. Niyə ehtiyacın ola-ola ora gedib üzv olmursan? Ağlaya-ağlaya deyir ki, subhanallah, sən nə danışırsan? Biz gecə-gündüz Allaha yalvarırıq ki, neyimizi də əlimizdən alsa, imanımızı əlimizdən almasın. Yəni, nə cür imtihana çəkir, çəksin bizi, dözərik, imanımıza dəyməsin. Bəli, elə hallar var ki, o halda acından ölmək daha üstündür. Artıq o halda o ayənin hökmü keçərli deyil ki, acından ölsən, donuz əti yeyə bilərsən. Çünki bütün ümmət sənə baxır. Abdullah ibn Hüzəfə radiyallahu anh, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xilafəti dövründə Rumlulara əsir düşür bir dəstə müsəlmanla bir yerdə Rumlulara əsir düşür. Və Rum hökumdarı soruşur ki, bunların arasında ən hörmətlisi, ən belə deyək, alimi kimdirsə onu mənim yanıma gətir. Birinci onu sındıraq, yerdə qalanları da sındıraraq. Döndərərik dinlərindən. Abdullah ibn Huzəfə radiyallahu anhını əvvəlcə var dövlətlə şirnikləndirir ki, dinindən dönsün. Abdullah ibn Huzəfə radiyallahu anh deyir, məyər biz buna görə İslamı qəbul eləmişik ki, var dövlətə görə dinimizdən əl çəkək. Sonra qadınla şirnikləndirir, vəzifə ilə şirnikləndirir. Görür ki, şirnikləndirmə yolu ilə bunu ələ ala bilmir, işgəncə verir. Gözünün qabağında sahabilərdən birini qaynar yağın içinə atır, məhv eləyir. Görür ki, xeyri yoxdur, döndərə bilmir bunu. Halbuki zəruri halda, zəruri halda bu adam Dili ilə nəsə deyə bilər, inkar eləyə bilər. Dili ilə. Lakin elə bir məqamdır ki, hamı ona baxır. Sonraki nəsillər ondan danışacaq. Sonraki nəsillərə gözəl nümunə olsun deyə dinindən dönmür. Axırda patişah bezir, görür ki, bütün məmləkət bundan danışır ki, bir ərəbin əlində qalıb onu sındıra bilmir. Məqsəd olur ki, ancaq onu sındırsın, nə yolla olursa olsun. Çağırır, axırda deyir ki, başımdan öp, səni azad edeyim. Abdullah ibn Huzeyfə radiyallahu deyir ki, razıyam bir şərtlə ki, hamımızı azad edəcəksən. Herakl razılaşır. Abdullah radiyallahu onun başından öpəndən sonra hamını azad edirlər. Ömər ibn Xattab radiyallahu onun yanına qayıdır və Ömər radiyallahu bu hadisədən xəbər tutduqda qalxır, birinci özü yaxınlaşır ona, başından öpür, sonra deyir ki, hər kəsin onun başından öpməsi vacibdir. Bu qədər müsəlmanları bir öpüşlə azad elə. Ancaq ona qədər onu sındıra bilmirdi. İndiki bəzi müsəlmanlar isə var dövlətin ancaq uzunu görəndə artıq deyir ki, qurban olun bu vacibə. Qarşısında səzdə eləməyə də hazıram. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, tə isə əbdüd dinar, tə isə əbdüd dirhəm. Dinarın və dirhəmin qulu bədbəxt oldu. Beləsi bədbəxt olsun, canına düşən azar canından çıxmasın və ayağına batan tikanı çıxaran kimsə tapılmasın. Peyğəmbər s.ə.v-in bədduasıdır. Kim dünya malını, könlünü bağlayacaqsa, onun əsiri olacaqsa, ondan canını qurtara bilməyəcək. Bəziləri də bir qadın görən kimi hayıl-mayıl olur. Bədbəxt insanlardır bunlar. Dinindən dönür və yaxud zəifləyir, imanı azalır və s. İkinci misal isə bu yaxınlarda e, ərəb telekanallarından birində alimlərdən birinə sual verilir. Alim elə sualı götürür oxumağa, birinci cümləni oxuyur, başlayır ağlamağa və sualı verir aparıcıya ki, aparıcı oxusun. Sual verən Somalidəki müsəlman qardaş və bacılarımızdır. Ramazan ayında sual göndəriblər şeyxə. Şeyx, səhur bilirsiniz də nədir? Səhər yeməyi. Bir də iftar bilirsiniz də nədir? Səhur və iftar etmədən tutulan oruz qəbuldurmu? Səhura da, iftara da yeməkləri bir şey yoxdur. Ancaq bu adamlar buna baxmayaraq oruclarını tuturlar. Allahdan istəyən budur ki, Allah subhanətləri dünyanın harasında müsəlman, mömin qardaş bazılarımız varsa hamısının o azların qarnını doydursun. Amin. Kimlər ki, onların yeməyinə bahis olurlar, yaşamağına bahis olurlar, onların həyatını körlamağa çalışırlar. Onlar bilməlidirlər ki, onlar ancaq bu dünyada hökm verə bilər, hökmranlıq edə bilər, ancaq dünyanı korlaya bilər. İxtiyar verilib onlara. Axirət isə Allahın əlindədir. Allah onların axirətini elə korlayacaq ki, heç kəs ona kömək ola bilməyəcək. Həccac Abdullah ibn Zübeyir radiyallahu anhmanı qətlə yetirdikdən, sonra çarmıxa çəkdikdən sonra, qətlə yetirib çarmıxa çəkdikdən sonra gəlir anasının yanına. Əsma bint kim? Əhsən. Yeganə sahabədir ki, dörd nəsli sahabə olub. Abu Bakır. Yeganə sahabədir ki, dörd nəsil sahabədir. Atası da sahabədir. Qızı da sahabədir. Özü də sahabədir. Nəvəsi Abdullah ibn Zubeyr də sahabədir. Radiyallahu anhına. Gəlir Əsma radiyallahu anhının yanına. Əvvəlcə xəbər göndərir ki, özü gəlsin. O da gəlmir. Deyir, əgər onun mənə bir Mənə bir sözü varsa, qoy özü gəlsin. Həccac kimdir ki? Həccac heç Peyğəmbər s.ə.v görməyib. Zalim birisidir. Gəlir. Gəlir. Girir onun otağına və gülə-gülə deyir ki, gördün Allahın düşmənini necə məhv elədim. Abdullah ibn Zübeyir üçün deyir, subhanallah. Radiyallahu anhıma üçün. Əsma radiyallahu anhıda məğrur qadın olub. Allahdan başqa heç kəsdən qorxmur. Cavabında ona deyir ki, sən onun dünyasını körradın. O sənin axirətini. Həccaz başını salar aşağı, utanır, çıxıb gedir. Açın Taha surəsini oxuyun. Taha surəsində Allah s.ə.v. Musa aleyhissalamla Firavun arasında olan hadisəni danışır. Yəni, xəbər verir. Xəbər verir ki, Firavun seyirbazları yığır gətirir Musa aleyhissalamı üstələmək üçün. Musa aleyhissalam onlara həqiqi möcüzə göstərir. Seyirbazlar başa düşəndə ki, bu həqiqətən möcüzədir, hamısı səcdəyə qapanır. Və deyir, biz Musanın və Harunun Rəbbinə iman gətirdik. Diqqət edin, subhanallah, Allahın hidayətinə baxın. Birinə, ikisinə yox, hamısına hidayət verir. Fironun cəzalandırmaq üçün, alçaltmaq üçün. Halbuki Firavun əvvəzdən onlara vəzifə vəd etmişdi. Pul vəd etmişdi. Demişdi ki, əgər siz Musanı üstələsəz, sizə filan, filan, filan ənam, filan, filan vəzifələri verəcəm. Bütün bu dünya malına baxmayaraq, qəlbini seyirbazlar o dünya malına bağlamır, vəzifəyə bağlamır. Allaha bağlayır. İman gətirir. Və Firon onları hədəliyəndə ki, sizin əllərinizi, ayaqlarınızı çarpazları kəstirib, xurma ağacının gövdəsindən astıracağam. Diqqət edin, bu halda fikirləşə bilərdi ki, bir təhər bunun əzabından canımızı qurtarmaq üçün razılaşaq, Allaha küfr edək, sonra iman gətirərik. Yox, iman o qədər güclü olur onlarda ki, seyirbazlarda. İman o qədər güclü olur ki, deyirlər, nə eləyirsən ilə? Sən ancaq bizim dünyamızı korlaya bilərsən. Bu dünyada hökum verə bilərsən. Axirət isə Allaha aiddir. Və biz də Rəbbimizdən istəyirik ki, Allah subhanətə alə bizim günahlarımızı bağışlayıb, ahirətimizi versin. Amin. Onlar necə dua edirlərsə, biz də həmçinin Rəbbimizdən istəyirik ki, dünyada başımıza nə gəlirsə gəlsin, kimlər bizim dünyamızı korlayırsa korlasın, onlar heç nə əldə eləyən deyil. Allah bizim ahirətimizi versin. Amin günahlarımızı bağışlasın və axirətdə olan bol-bol ruzunu, o tükənməz nemətləri biz möminlərə nəsib eləsin. Subhanəkallahumma və bihəmdik əşhədu ən la ilaha illa əntə əstəğfiruka və atubu ilayk.